il bolmaz. Her tüflege can çekmelin ebettir. Dun hümmetten This file made by the trial version of Advanced Audio Compressor. Please buy it now. Her sebzeden, her reýhandan gül bolmaz. Muhannesiň hergiz bolmaz köňli sap, Merdiň işin görüp eýlemez ynsap, Öwla onuň, köňül, tutganym muaf, Namarda, merd bolan kişi, il bolmaz. Başyňa gelenin bendeden bilme, Eger adam bolsaň, bihuda ýelme, Ýagşylarga eriş, keýninden galma, Bu ýolda dag bilen hergiz çöl bolmaz. Gybat bile ýüzüň derisin soýma, Hergiz şeýtan bile nebsiňe uýma, Zinhar, är sen hakyň ýadyny goýma, Hakyň ýadyn aýdan adam, bil, This file made by the trial version of advanced audio compressor. Please, buy it now. Adyňa ne ýazsa tagdyr, Adam bolsaň berme halyňa tagyr. Kişige bu ýoldan ýagşy ýol bolmaz.